barashya ngo uno munsi turemeshereje muri site karurama ya gatatu ni ku mutumba na zone Cibitoke, komine rugombo mu ntara ya kibitoke barashya ngo uherihagariwe muhinga bw'ibyuma na eric w'imana hamwe na emetusemi tebutsi nk'uko bisanzwe barashya ngo uhere iremeshejwe n'umujyanama mm. yasizwe amavuta asigwa amavuta n'ishengero rya barushenguhere mm. barene habyarimana mpera kayambu aba karurama ya gatatu biwacu banyakarurama ya gatatu n'amahoro n'amahoro n'amahoro sangwe barushenguhere borakoze cyane mm. umudiyakoni wa rino shengero yasizwe amavuta genda uwo ngaha hafi mm. nitwa Ernest Pablo Bagiwabo umuhungu wo ngaha ikarurama mu Cibitoke Rugombo abanyakarurama biwacu yambu yambu murakomeye yego murakoze cyane muce inama bampere amategeko agenga kino kiganiro urakoze cyane mu mudiyakoni mukuru wa rino shengero rya barushe ni radio isanganiro tuje kuremesha hano ikiganiro cyitwa barushe nguhere ngira gisubiremo barushe nguhere ikiganiro cyitwa barushe nguhere ikiganiro cyitwa barushe nguhere ikiganiro cyitwa barushe nguhere murakoze cyane ikiganiro barushe nguhere ni ikiganiro kigizwe n'ibibazo n'inyishu ibibazo uno munsi dushimikira ko mu diyakoni dushimikira kurwanya amabi akoregwa mu ngo amabi akoregwa mu ngo nibyo bibazo tuza gushimikira ko. hanyuma shengero ry'Imana batone b'Imana batagatifu bakiriso inyishu z'ibibazo ziroroshe inyishu z'ibibazo ziroroshe ni mubaza ngo ngo ni ibintu bigoye ngo birimo ngo ibintu by'ubwenge yaba ari ibintu by'ubwenge twabitwara ku mashuri iyo ari ibintu by'ubwenge twabitwara ku banyeshuri mu mashuri aha anye n'itombora uw'umukama uwazindukanye n'umukama aragitora kandi uza kugitora ntave yihambaza ngo mwumvize ngo jene basumbye ubwenge po ntababeshe n'igihamana hanyuma rero ibibazo byose ibibazo byose tuza kubabaza bishingiye ku bintu by'ibitigiri ibitegeri murabizi ibyo ari byo kimwe bibiri bitatu amajana amajana ibihumbi ndashobora kubaza ati unye ageze ibi n'ibi afungwa minsi ngahe nimba uza kuvuga mirongo itatu nimba uza mirongo ibiri shauri yako sivyo nuko rero bakiriso batagatifu hanyuma mutekereze za gutora abantu batekereje hanyuma ubushimwe burahari ngaha ubushimwe ari ibitenga ari amabase ari amasabuni hakaba rero n'amabido hakaba rero n'agashimwe ka nyuma k'iradiyo ni ukuvuga ku bibazo bya mbere uwishura agatanga inyishu nziza atora agashimwe aceja hajya nta gashimwe na kamwe gasubira hajya mu modoka bwose busigara ngaho ikarurama ya gatatu ha nuko rero muze kumviriza hanyuma ikindi tuhora tubona muri kino kiganiro barushe nguhere dutondekesheje abantu ukaza wumva umwe avuze ati ni iminsi mirongo ibiri ukuriye mirongo ibiri mirongo ibiri mirongo ibiri shengere ry'imana nta muntu asumvye uwundi ubwenge ah, nk'uko nababwiye ni igihamana ni tombora wowe ivugira ikiri mu mutwe wawe n'igitabo atari cyo basi uwo munsi imana niba yakugiriye eh, reka kuvuga icyo uwundi nuko rero turaza guhamagara umugwi w'abantu batandatu umunani hanyuma bakishyura ibibazo abatora ikibazo bajya basubira hariya inyuma nuko rero hanyuma uko muje ngaha muraza nkajya ndabandika muri kino gitabo kino rero gitabo shengere ry'imana abakirisitu batagatifu bato n'ibimana kino gitabo cyitwa igitabo cy'ibyahishuriwe abishura ibibazo kino gitabo ni icy'ibyahishuriwe abishura ibibazo ni ukuvuga utekereza kuvuga nkakumva nkakwandika hanyuma icyo wishyuye nkacyandika ko ari cyo cyangwa atari cyo kugira ngo zamanza ngo jenali navuze ibi zihere kuko nzaba mfise igitabo cy'ibyahishuriwe abishura ibibazo mudiyakoni ijambo ni rwawe urakoze cyane harimo umwe mu barongoye ino site neza cyane ashikana tubwire cyangwa umwe mu barongoye ashike hano atubwire muri make ubuzima bw'ahantu bo ngaha muri ino site ikaze ni rwawe izina ryanje nitwa bimenyimana derito eh, kubera ko twebwe mu buzima turimo ngaha muri site iwacu karurama ya gatatu ni ubuzima bubi cyane tubayeho nabi murabona twebwe ntawe turima kandi inzara abana tujya rimwe ku munsi naho nyine biciye kure cyane na twebwe abantu bakuze base b'abana tumerewe nabi cyane kubera ko ubuzi bwarabuze ntitukironka aho dukorera amahera tumerewe nabi cyane ubuzima rero bwo muri site ya gatatu eh, y'akarurama ya gatatu bwifashe nabi cyane turasaba rero abagira neza uko bahora batugera ko ubu ntibakiza bahora baza bakatugera ko rero ubu baraduhebye ntibatitugera ko eh, mu byo nzi muri site ni ibyo ko tumerewe nabi cyane nukuri mwaba mukoze mubandanyije kutugera ko nk'uko byahora murakoze murakoze cyane mumera amashi mumuha amashi mumuha amashi mutamegera uyu musore igitenge uraza kukimpera wa mubyeyi ye eh, mumera igitenge si umutware none si umutware si umutware aho ngaha si umutware aho ngaha barakoze cyane la la la la lo la la la la la lo la la la muche nami imbere yuko dutangura tunezerewe umwe anyakirire ibi bigabo bya umuntu umwe aza kwakira abashitsi ngaha anyakirire ibigabo byavuye bucumbu eh uyu uyu ngosha uyu eh uyu ngosha mwabona kuri iyo mikoro witwa nde yewe nitwa mawuziko sara nkaba mbangaho ikarurama yego shasa nkaba mvuze amahoro y'imana yego twebwe turabakarurama dushaka natwe mudushikirize ibibazo nta karirimbo mvuze akaririmbo n'agafise akaririmbo ka mbere eh. <laughs> reka ndagatambe kwanza jewe ndazi yuko imana inkunda <laughs> yarararaoyaye ndasubiramo kandi subiramo kubera yuko twashaka ndabasetsi ushobaka rero mvuge indirimbo nziza kaze bashyitsi bacu imana yaturinze mu rugendo nikaze bashyitsi bacu imana yaturinze mu rugendo nikaze bashyitsi bacu imana yaturinze mu rugendo imana yaturinze mu rugendo imana yaturinze mu rugendo mu mpera amasaha unatatu acaguma ngaho abandi n'ibigirwa inyuma ni ukuri kwa mungu igirwa inyuma rero igirwa inyuma igirwa inyuma ngira ndabaza akabarozo cyane aha ni base yitwara ye eh. eh, sabwe ari abakobwa bamfashe kumpa amazi inyuma ba bakobwa bazanye ijage y'amazi bari hehe ninde nande banzuze she eh, banzuze banzuze ugaragaze ngaha byakwangiye nta kundi tondaho ubundi yagiye yari ndayi ah, ah, we ndayi ndayi we windayi rero wundi mupfasoni undi mupfasoni wa mu maboko ari hehe aho mu maboko ndiko ndaraba ingo maboko ingo ingo ngaha ingo wishura biroroshye eh. eh, wowe nyene mamuma aha hanyuma rero murabona muri no shengero rya barushe nguhere eh. tugitangura nkuko bose baba bakanye mugabe hinge ndabaha ibitenge nga mwese mutangura gukiriza hejuru werindira <laughs> tondo tondo tondo tondo kutonduko aha a ah, ah. tondo kusha uko mm? abantu b'abashinga ntaye abantu b'abagabo nabo abagabo abagabo abantu b'abagabo abagabo ngo abagabo bikarurama oya uyu namuhamagaye jewe ingo uwundi n'umusore ingo ngo ingo ngaha ibikingi vy'irembo nivyo bitangura ingo ngaha mutangure undi undi angomba abagabo kwanza abafasoni nahejeje ingo ingo ingo ingo ingo ngaha tondaha n'uyu mutama yaje wa jahari jahariya mufasa muke mukwiza munani muri dondora mutijewe kaje kaje kurya gukarurama aha ingo bidondore ingo bidondore aha witwa nde je nitwa Dion Zima Silveri uko musozi karurama province cibitoki aha ukorikira ni Hayimana Vincent mhm ngenda kumana eri waheheri wa, ku karurama site ya gatatu ze n'umutumba aha ukurikira jewe nitwa nyabenda Jeremy wo ku musozi ya karurama gatatu mu ntara kibitoke muri komine rugombo ukurikira mukoma je nitwa iriyerekana christine nkabamba muri komine, komine cibitoki intara ya cibitoki jewe nitwa mosco sara nkabamba ikarurama komine cibitoki sara aha ukurikira je nitwa ntayimpera eliane nkabamba muri karurama iyi porovensi ni kibitoki komine ni rugombo nitwa pasikaziya habyarimana nkaba mba muri karurama ya gatatu komine rugombo porovensi kibitoki murakoze cyane bidondoye neza cyane n'abantu umunani mureya kone bahekebazo akabazo yababwiye ni ibintu by'ibitigiri ibintu by'ibitigiri nabivuze kuva kera ni na tombora sibyo ni na mbese mwa mwe ndabumvirize ndino uwo wese ategetse uwo bubakanye gukora imibonano mpuzabitsina ku nguvu ahanishwa umunyororo uva ku minsi cumi n'itanu gushika ku minsi ingahe uwo wese ategetse uwo bubakanye gukora imibonano mpuzabitsina ku nguvu ahanishwa umunyororo uva ku minsi cumi n'itanu gushika ku minsi ingahe kuva ku minsi cumi n'itanu gushaka ku minsi ingahe ku myaka mirongo ibiri n'itanu iminsi ndasabye umviriza umviriza tukubaje uti ni kuva ku minsi cumi n'itanu gushika ku minsi ingahe vuga iminsi iminsi ni iminsi imyaka ni imyaka urumva emujena e, e, e. bahava bibaza ngo urumva ngo akantu k'akabirya twashizemwo ngo kuba oya we twakubwiye ati ni kuva ku minsi cumi n'itanu ntumbwire amezi ntuvuge n'imyaka ntuvuge n'imyaka we imizi kandi cyangwa ntuvuge uti ntibibaho imyaka ni imyaka amezi ni amezi amahera ni amahera twazanye ubwo bushimwe ngaha tubugabanganye ngaha Uva rero ndakubaje ati kuni kuva ku minsi 15 gushika ku minsi ngaye vuga ico gitigiri wiyomvera Yokwibza <laughs> ko yokuba ku minsi nka 200 urakoze cyane twavuga ko ari iminsi 30 urakoze cyane cenge ndakomana eri ni kuva ku minsi cumi n'itanu gushyitsa ku minsi mirongo itatu eh. ku minsi mirongo itatu eh. yewe nanjye nibaza ko kuva ku minsi cumi n'itanu gushika ku minsi mirongo itandatu mhm. yego nanjye nibaza ko ari kuva ku minsi cumi n'itanu gushika ku minsi mirongo itatu yego nanjye nibaza ko ari kuva ku minsi mirongo itatu ah, yego gushika nanjye nibaza ko ari iminsi mirongo itandatu yego nanjye nibaza ko ari iminsi mirongo yego yego yego yego yego yego yego yego warakoze mana wowe waremye bano bantu warakoze mana wowe waremye bano bantu ewe kayongeru kazoza kuyungurura reka yongeru kazoza kuyungurura reka yongeru kazoza kuyungurura reka yongeru kazoza kuyungurura none mujena sa kuwo wese ategetse uwo bubakanye be birahanwa n'amategeko gukora imibonano mpuzabitsina ku nguvu wahanishwa umunyoro uva ku minsi cumi n'itanu n'umujenama ashika ku minsi ngahe ahanishwa umunyororo uva ku minsi cumi n'itanu gushika ku minsi mirongo itatu iyo nabye mu gitabo cy'ibyahishuriwe abishura ikibazo iyo nabye mu gitabo cy'ibyahishuriwe abishura ibibazo nsigarana na fensa eriya fisitine na sara abandi bose bayi muntu ntavuze izina bayi <laughs> umuntu ntavuze izina ni tombo bayi <laughs> vesana eee eh. barushe nguhere barushe nguhere varavejiza vesa idumu na masabu na tatu mm -hmm. idumu ego ibido na masabu na tatu mm -hmm. egizi nkumi nazo ndazichona basi mutama vesa chuja haja weni utangura kuicho kibazo chiradiyo haja ahagarara haja nagachisimwe kawe nugukurikira idumu na masabu na tatu ndakwisavye ingenda mu by'iruhande reka ndeke no kubaraba mbere izo nkumi ibasebase n'amasabune atatatu n'amasabune atatatu ati yo mvinani ngo yo aha turabandanya karurama ya gatatu cibitoke rugombo mu ntara ya cibitoke barushe nguhere ikiganiro cha radio isanganiro ha abandi bangahe abandi munani abandi munani abandi munani mbesha ya nkumi ya nkumi musore ingo ngaho ya nkumi yanzanira amazi n'ubundi ntiraboneka ingo na wewe oya inyuma gera inyuma ewe wanza dabe ingeri ndira ntaco muraza oya mupfaso dabe ujya mupfaso ingo ingo abafasoni barakwiye hasigaye umuntu umunsi ah umugabo umwe barakwiye ni munani si munani eh. barushe ngo yereka rurama ya kabiri aro idondora nitwa magambo alexandre mhm. twavuye kure Emmanuel nkaba ndi karurama ya kabiri nitwa ndakiza umwasi edimo abazwa karama ya kabiri nitwa ntwari nikora ntwari nikora nitwa nzohabona imana mariya roza ni karurama ya gatatu nitwa maragarita mbaho karurama ya gatatu komine rugombo porovese cy'ibitoki ukurikira nitwa tuyisenge emima emima uvuga cyane nitwa niyibwira sezariya nkamba kukarurama ya gatatu murakoze cyane ikibazo kigira kabiri ikibazo kigira kabiri tubaha ikibazo tubahe n'inyishu zitanu batoremo inyishu imwe yo yo turababaza ikibazo cyo tubaha inyishu zitanu muri izo nyishu zitanu imwe ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu nubahanura yuko mutokwirwa muravuga amajambo birimo mu ruti ni mbere cyangwa n'iya kabiri icyo nticoroshe icyo nticyumvikana aha ngomvye yuko ukabivuga mu majambo ugasanga uko wabivuze siko byanditse ndaguha ubusa rero kugira ngo wikingire ivuga uti niya gatatu uce wihorera twagiye ikibazo barushe guhera ikarurama itegeko ryiharije rihana abakora amabi afatiye ku gitsina ryatewe k'igikumu mu mwaka uwuhe mhm. itegeko ryiharije rihana abakora amabi afatiye ku gitsina ryatewe ko igikumu mu mwaka uwuhe inyishu ya mbere hari mu bihumbi bibiri na kabiri inyishu ya kabiri hari mu bihumbi bibiri na gatanu inyishu ya gatatu mu bihumbi bibiri na cumi inyishu ya kane mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu inyishu ya gatanu hari mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani mhm. umviriza abanza urindire subiramo itegeko ryiharije rihana abakora amabi bafatiye ku gitsina ryatewe ko igikumu mu mwaka uyuhe inyishu ya mbere mu mwaka ibihumbi bibiri na kabiri inyishu ya kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu inyishu ya gatatu mu bihumbi bibiri na cumi inyishu ya kane mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu inyishu ya gatanu mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani sawa wibaza ko ari iya kangahe gamuta mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yego mureko murangiza uwo mwaka nawe nigeze mvugamo <laughs> twavuze tuvuga ibyoroshye tugende tugende bandane tugende ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yego ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yego inyishu ya gatanu yego inyishu ya gatandatu nta nyishu ya gatandatu ubunyobwa urimo ni zitanu hariho iya mbere iya kabiri iya gatatu iya kane n'iya gatanu wibaze ko ari inyishu ya kangahe iya kane ni inyishu ya kabiri yego inyishu ya gatanu yego inyishu ya gatandatu nta nyishu zitandatu zarimo zari inyishu zitanu inyishu igira gatanu yego me lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo itegeko ryiharije rihana abakora amabi ashingiye ku gitsina ryarasingwe rirategwa ko igikumu n'umukuru w'igihugu neza cyane undabira mujena hari mu mwaka wa kangahe hari mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu yari igishugira kane yari igishugira kane iyo ataba mabukwe iyo ari mabukwe wawe <laughs> ehe nikora ehe nikora nikora yigiriye kare yivugiye gatanu. nababwiye ko ngari ibintu by'igihamana mu bantu umunani nsigarana abantu babiri bonyine je nababwiye ndi kugira ngo we ni sawa kadogoteka mwe nababwiye ndi kugira ngo mm. ntimwigore ivugire gusa uti ni inyico ya mbere canke ya kabiri mwe muza kuvuga ivy'imyaka barushe nguhere barushe nguhere nsigarana rero nsigarana na Dedimo si wewe ngacangumana n'uwitwa Maria Rosa Maria Rosa Maria Rosa, Maria Rosa, Maria Rosa, Maria Rosa. Ninde yireshwa ngiye ndaguha igitenge n'amasabune atatu. Utari hari imbere kuvuga. Genda niba muha igitenge. Niba muha igitenge. Niba muha igitenge Maria Rosa. Niba muha igitenge. Niba muha igitenge Maria Rosa. Bantu. Oya. Oh, amasabuni guma hajya urahiganirwa iradiyo hajya mu bandi aho urahiganirwa iradiyo umusore um, um nawe w'inyamuntu natora ibido n'amasabuni atatu we musore w'inyamuntu eh. tora ibido barushe ngo uhere ikarurama umve ngo arafise umugore muhira afise umugore wa hehe <laughs> aha wakagendagende hanyuma tubandanye n'abandi we wagatelefone ngo banza wegere inyuma we mabukwe buraza wowe kwanza ngaho wowe buraza wowe buraza urishura ikibazo atonda buratonda ngaho urishura aha reka kurira reka kurira reka kurira nshuti yesarahoza woye kurira woye kurira woye mm-hmm. kurira nshuti yesarahoza muti murira Mm. nujya kwa yesu ibibazo byawe byose ubimubwire mubwire buhoro ibikuriza ntacu ugira ubwoba yesu arahoza reka reka kurira reka kurira reka kurira nshuti yesu arahoza nshuti yesarakiza banza umubera amasabune atatu dusubire inyuma mugabo rero twusubire inyuma shengero ry'imana dusubire inyuma dusubire inyuma dusubire inyuma dusubire inyuma abantu b'abagabo rero abagabo abagabo abagabo abagabo abagabo inyuma dusubire inyuma ngo nawe wenjiramo dusubire inyuma abantu b'abagabo we gutataritse ah, ngo ndakubone simba me abuze babi turabe ikigwa twegera inyuma abantu b'abashinga ntahe eh ingo ah, ah, we wamye ngaha eh we oya oh, we wamye ngaha wa eh mutamingo abagabo mbona ngo babivuyemwo n'ibidondorabo bambonaniye shadrake mba muri karurama ya gatatu zone isibitoki komine rugombo shadarake urakoze cyane nitwaye imana richard nkaba mba mu ntara ya cibitoke komine rugombo umutumba wa cibitoke kuri karurama aha nzoyisaba samweri mba mu cibitoke komine rugombo umutumba karurama aha iramu na jackson mba mu ntara ya cibitoki komine rugombo umutumba karurama aha nitwa misago potami umutumba cibitoke karurama ya kabiri aha nitwa bangira inama ya superasi nkabamba muri karurama ya gatatu komine rugombo porovesi cy'ibitoki mm-hmm. yewe nitwa nshuti rebeka mba mu isite ya gatatu ya karurama komini rugombo rondosima cy'ibitoki nanjye nitwa sinumva yaha yozofina ndi ndi mba ku karurama ya gatatu mm-hmm. komini cy'ibirugombo mm-hmm. jemwe twayamyumvira esitera nkaba mba muri karurama ya gatatu murakoze cyane barushe guhere ikarurama ikibazo gikurikira neza cyane ikibazo gikurikira uwo wese yagiriwe n'icyaha cyo kumvikanisha uwakorewe amabi afatiye ku gitsina ahanishwa umunyororo uva ku myaka itanu gushyika ku myaka ingahe basubiriremo uwo wese yagiriwe n'icyaha cyo kumvikanisha uwakorewe amabi afatiye ku gitsina ahanishwa umunyororo uva ku myaka itanu gushika ku myaka ingahe imama eh, n'inshuti imama eh, ujya n'umwigisha wiwe imama eh, mu ntwaro byaboneka nabi tubumvikanishe icyo cyaha kikakwagira ko wumvikanishe uwakorewe amabi afatiye ku gitsina n'uwayamukoreye uhanishwa umunyororo uva ku myaka itanu gushika ku myaka ingahe ku myaka mirongo itatu neza ku myaka mirongo ibiri n'indwi neza myaka mirongo ibiri n'indwi neza myaka mirongo ibiri n'itanu neza kuva ku myaka cumi n'itanu gushyika ku mirongo itatu neza oya ni kuva ku myaka itanu gushyika ku myaka ingana imyaka eh. mirongo itatu neza imyaka mirongo itatu neza imyaka mirongo itatu n'itanu neza cyane imyaka mirongo itatu n'itanu neza ku myaka mirongo ibiri n'itanu neza cyane neza cyane neza cyane neza cyane mvireho mvireho mvireho mwese mvireho mwese mvireho mwese mvireho mwese ingo aha ingo na we aha aha ingo na we hari inyuma aha wewe mugabo wewe musore abafasoni bo abafasoni bo geza aho geza abafasoni mutama ingo ehe enyuko cyahari nyokuru hari inyuma aha aha aha abafasoni abafasoni twahejeje wewe musore ngoshi we tondaje abafasoni twahejeje abafasoni manura wewe musore kakunanira cyane kudodora utosho ngo hano ndakudodora utosho ngo wari kubwira abandi ngo rero kandi nucutangura eh bahe bidondori bidondori nitwa nindere ya Antoine Antoine nitwa Macumi jandodi mukuru eh. mm. ya Bosco Saberme Jackson nibaze muravuga naho muba muri Karambe Claude nize nizeye Odasiya ma muri Karurama ya gatatu nta kiruta imana stera nkaba ndi muri Karurama ya gatatu nitwa Tangisha Kadiane nitwa ni baruta Chantal niyo nkuru mariyamu twaroza nzi naho ikibazo ni cya kindi nyine ikibazo ni cya kindi nyine uwo wese yagiriwe n'icyaha cyo kumvikanisha uwakorewe amabi afatiye ku gitsina ahanishwa umunyororo uva ku myaka itanu gushika ku myaka ingahe cumi n'itandatu neza cyane mirongo ine neza cyane imyaka itatu sa imyaka itatu kuva ku myaka itanu gushyira ku myaka itanu barayigabanya ku myaka cumi n'itanu kuva ku myaka itanu gushyira ku myaka cumi imyaka nyoni itanu ine itanu mirongo itanu mirongo itatu mirongo itatu n'itanu imyaka cumi mirongo itanu kuva ku myaka itanu gushyira ku myaka cumi cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha ni abantu nyambara icumi na bangahe mu babiri batatu bane batanu batandatu barindwi umunani icyenda cumi n'umwe mu bantu cumi n'umwe sigarana abantu bangahe rabasha usigarana umwe babiri batatu ah, ah. sigarana n’abantu batatu kweri yego ah. eh. barushe guhere barushe guhere ni jagisoni ni na roza abo nibo basigaye shantare eh, nuriya mu eh. mama hariya abandi bose abo nibo bavuze imyaka cumi nababwira n'igitabo cy'ibyahishuriwe abishura ibibazo garuka ngaha mwese rero iyo nguyu ino ngaha aha aha uhera kuri nyoko ugiye tora igitenge ngaho ucuja hajya a nababwiye ko nitombora ereka yitorere yee uri kucahe guma ngaho nyene baguhe isabuni eh, <laughs> murakoze nari umupfakazi nari umuruswa nari nkenyagatenge mu murima bambwira ko mwajya kutugendera imana ibahezagire ba nyakubahwa ibahezagire genda rero genda rero hajya wava wiganirwa genda hajya ingo ingo genda buke buke genda buke buke genda n'abagura igitenge nawe nyine natora igitenge n'amasabune atatu oya mugabo nukuri kwa Mungu mwavoge eh, igigwe nyuma nuku wewe kubabariza na hehe none mubona dusubira kubabariza hehe kubabariza eh, uwo musore mumpereye ibido n'amasabune atatu yariteze igitenge ijya si ah. ah. imvura ntigwa hari umuvura ati ngaho usa umuvura ati si umurenga igihugu nyuma igihugu nyuma igihugu nyuma iyi mvura ntidusange ngaha igihugu nyuma weshehe we niwe uri kubwira abandi ngo hano ubu oh. rero wibwire wonyine hanyuma mwene abo usanga kimunaniye yari akabwira abandi shehe aragitura yabuze ngo eh. kumi ah. wa mukobwa wa mukobwa yanzanira amazi yashawe ari he eh, aha ngo sha wowe uduha amazi ingo wigaragereze ingo ingo babanza mbere bakumira amasabune banza umuha amasabune atatu banza umuha amasabune atatu barayagumana eh amasabune yo atatu uri ishuri kibazo eh umuha amasabune atatu eh. none gabasha ko yaduhaye amazi yo kunywa nuko uri kwamu none agenda uko gabasha eh, tuba abantu sivyo ibi ni ivyisi turobisiga eh, ingo wende urishura ngaho jamwo abapfasoni barakwiye abapfasoni barakwiye abantu b'abagabo babiri ewe wowe inyuma ingodi wowe mugabo ingowe <laughs> ingodi ingowe wowe ikamba mbiri nawe ingosha eyi sawa umusore uyu we wari ntiwamye ngaha oya ewe mugore cyangwa bidondore barushe nguhere ikarurama cy'ibitoke rugombo babera intwari edigodari Ah, ah, ah, umveye yemwe umve numva bari kubaridondora shengero ry'imana aha witwa nde babera intwari edi godari edi nyange ramazani mhm. harerimana jamani nibaje bavuga aho baba bosco mukeshimana mariya miburo ndayishimiye emerine he uva he muri emerine eh. ntiturahezagira rove nkaba mva muri karurama ya gatatu rove rove rove rove rove twashimira imana serafine nkaba muri komine rugombo porovesi cy'ibitoki umutumba wa Karama ya gatatu murakoze cyane ndavuye mu myaka n'iminsi ngiye mu mahadabu ariyo mafaranga ubu rero tugiye ku mafaranga mugabo ntibitigiri twamye ku minsi ku myaka ubu nawe ntibitigiri togeye mu mafaranga we barushe nguhera ikarurama ikibazo gikurikira uwo wese yabiranye biciye mu mategeko agasubira kwabirana rimwe cyangwa kenshi atarahukana cyangwa ngo apfakare ahanigwa icyaha cyo kwabira abagore benshi cyangwa kwabirwa n'abagabo benshi nacyo kikaba gihanishwa umunyororo uva ku mezi atandatu gushika ku myaka ibiri n'ihadabu riva ku mafaranga ibihumbi mirongo ibiri gushyika ku mafaranga angahe ni kuva kuri mirongo ibiri gushyika ku mafaranga angahe uwo wese yabiranye biciye mu mategeko <laughs> agasubira kwabirana rimwe cyangwa kenshi atarahukana cyangwa ngo apfakare ahanirwa icyaha cyo kwabira abagore benshi cyangwa kwabirwa n'abagabo benshi nacyo kikaba gihanishwa umunyororo uva ku mezi atandatu gushika ku myaka ibiri n'ihadabu riva ku mafaranga ibihumbi mirongo ibiri gushika ku mafaranga angahe umviriza nabonye ingeso yo ngaha umwe avuze bose baca bakurikira uwo mudiyakoni agaca bahenda ngo neza cyane mukajya mwibaza ngo nivyo eh umviriza umwe wese navuga ikiri mu mutwe wiwe wumvise sawa mbesa mbesa ndabashegenyure Eh, ushaka ku mafaranga angahe ahanigwa ku mafaranga ava ku bihumbi mirongo ibiri kugeza ku mafaranga ibihumbi ijana yego ava ku mafaranga ibihumbi mirongo ibiri gushika ku miliyoni w'amayero yego ava ku mafaranga ibihumbi mirongo ibiri gushika ku miliyoni ibihumbi amajana atandatu yego ava ku mafaranga ibihumbi eh. mirongo ibiri gushyika ku bihumbi amajana abiri yego ava ku mafaranga ibihumbi mirongo ibiri kugeza ku bihumbi majana atatu yego ava ku mafaranga ibihumbi icumi gushyika ni mirongo ibiri mirongo ibiri gushyika ku bihumbi ijana yego ava ku mafaranga ibihumbi mirongo ibiri gushyika ku bihumbi ijana yego ava ku mafaranga ibihumbi mirongo ibiri gushyika ku ijana yego karurama karurama we ewe karurama ja yego yo hewe ni kuva ku ihadabu ry'ibihumbi mirongo ibiri kugeza ku bihumbi ijana shengero ry'imana barushe nguhere barushe nguhere <laughs> mwebwe bamuregera gahabashe <laughs> edi ngwaha izi nkumi rero aha izi nkumi izi nkumi muje wahinduye umupira ngo sinagutora <laughs> baraguheza we gumaga we turababonana we gubaho Mama bajuwabo we bajuwabo we mama shahwe we musore akiri bido na n'amasabuna tori bido na tatu n'amasabuna atatu cyajya nyarutsa nyarutsa abakobwa mabase base nyarutsa nyarutsa n'amasabuna tatu tatu ni munda abi ari abafaso ni beje gaba kene bitenge so no biba hamwebwe murakabura <laughs> ingwara ibase base n'amasabuna atatu egera izo nkubino hava nazi bitenge ari ba mabukwe ngaha ah. mara kabura ingwara niba nindi iki kwe sivyo nyene iki kwe nyuma emabukwe eh, weburagenda mabukwe ndakusmerakayira mabukwe wanjaze mabukwe tonda wendi wamyenga ingo we muso apana wewini uriya musore ingo ngo basina wubi ko wamaikuza ngene mufaso nomwe ingo eh, oh, eh. ingo ingo ingo ingo muchena muchena me hey we muchena yesa abafaso ni naheje yo misori yibiri musore ngo nawe winyuma ngaho ambe ingo nawe nahejeje murakoze cyane witwande revisi karurama ya gatatu revisi jean claude karurama ya gatatu Nyuhire Sirasi Karurama ya gatatu. Ndira. Sibomana Karurama ya gatatu. Sibomana ndi. Elia. Mayanga Janine Abakarurama ya gatatu. Anastasia Safari Karurama ya gatatu. Ndayikeze Eveline Karurama ya gatatu. Shigwa Jimana Eveline Karurama ya gatatu. ingenzi irabona ndi karurama ya gatatu sefani abitirira umugore atarafise inda umwana yabyawe n'uwundi mugore kugira ngo bamufashe kuronka akaranga adafitiye uburenganzira bahanishwa umunyororo uva ku mwaka umwe gushika ku myaka ingahe abitirira umugore atarafise inda umwana yabyawe n'uwundi kugira ngo bamufashe kuronka karanga adafitiye uburenganzira bahanishwa umunyororo uva ku mwaka umwe gushika ku myaka ingahe gushika ku myaka ingahe kuva ku mwaka umwe gushika ku myaka itanu kuva ku mwaka umwe gushika ku myaka itanu mm. kuva ku mwaka umwe gushika ku myaka itanu yego kuva ku mwaka umwe gushika ku myaka cumi yego kuva ku mwaka umwe gushika ku myaka cumi yego kuva ku mwaka umwe gushika ku myaka itanu yego kuva ku mwaka umwe gushika ku myaka itanu yego kuva ku mwaka umwe gushika ku myaka itatu yego kuva ku mwaka umwe kugishika ku myaka itanu yego alo <laughs> alo aro hey aro hey aro karurama woye eh, baranshoboye wigira eh, umuhinga baranshoboye mugabo faso ni mu ngaho ikarurama agenda bemeye Eh. bavasoni bo ngaha karurama ndabemeye eh. mudiyako kuva aho nagendeye amahanga eh. ewe karurama we karurama we karurama we karurama we karurama karurama we karurama karurama <laughs> karurama upereza upereza ngewe yoba <laughs> wumviriza inyishu yari kuva ku myaka mwaka kuva ku mwaka umwe kugeza ku myaka itanu muntu utavuze imyaka itanu usinda kubone ngaha muntu utavuze imyaka itanu usinda kubona ngaha muntu utavuze imyaka itanu usinda kubona ngaha eriya mviraho janine mviraho bavuyeho eh. bagiye barushe nguhere barushe nguhere ibitenge bitatu eh. abapfasoni umwe wese muha igitenge igitenge n'amasabune atandatu bacahagarara hajya buke buke genda buke buke buke buke murakwiganwa n'ibitenge bitatu mukamurike eh. gwagwa ara eh, ibikombe biraheze ah, ibikombe biraheze barabi eh emera mabukwe aba mabukwe banje bampera ibitenge eh genda wicare hajya ibyo bigabo ibyo bigabo n'imisori ibyo bigabo muri mwebwe mugabo ninde bose bidobido mwese abagabo bose ni bidobido mwese tora bidobido ntako ah ibase eh, sawa oya nibitorere hagati y'ibase n'ibido mwe bagabo batatu be muraza ngaha abagabo batatu bahe bajya bari hejuru bari inyuma mwe abagabo batatu ngo ngaho bari abo basore n'abagabo ntacyo eh umwe n'umugabo ntacyo igirayo igirayo igirayo igirayo niba ari ikibazo aha bidondore nitwa ndayize Eric Eric eh? mhm Nduwimana Zakari Zakari mhm ukarama ya gatatu eh Giste karama gatatu wakugite ngumubu Sengimana gatatu karama gatatu Angelique karama ya gatatu nyabenda nerisiya karurama ya gatatu nitwa irankunda zayinabo karurama ya gatatu mu cy'ibitoki komine rugomba urakoze cyane aha ikibazo uwo wese atwara atunganya cyangwa atanga n'impaka amafaranga yo gushyigikira abakorerwa ubushurashuzi cyangwa akaba ari mu batanga ayo mafaranga akaba abigira wenyine ubwiwe cyangwa akoresheje uwundi muntu ahanishwa umunyororo uva ku myaka ibiri gushyika ku myaka itanu n'ihadabu riva ku mafaranga ibihumbi ijana gushyika ku mafaranga angahe ihadabu riva ku bihumbi ijana gushyika ku mafaranga angahe ibihumbi magana abiri yego ibihumbi magana abiri na mirongo itanu yego ibihumbi magana abiri yego ibihumbi magana abiri yego ibihumbi magana abiri yego ibihumbi majana atatu na mirongo itanu na bitanu mvireyo mvireyo mvireyo mvireho mvireho mwese mvireho mbanye bapfasoni bahagaze uko muri bane uko muri bane ko nyene mvireho uko muri bane ingoma mvireho abapfasoni bane bari hariya inyuma eh ah, wazanye abapfasoni bangahe bane wa gatatu eh aba ni wabazanye ni icyenda bakuye hariya hejuru ah basi barakwiye barakwiye abapfatsoni barakwiye nendera aba ni baheza aha aha we mugabo bw'agatelefoni eh, kadogo we wamyeyo toka je ndiko ntora bari we mugabo ingofero eh, mugabo ingo wowe wowe wowe ingofero ngo umwe barakwiye bidondore barakwiye bidondore ngikandoye kimajama ari hamba kurama ya gatatu nganyirimana Evrare karama ya gatatu Shimirimana Sandrine karuma ya gatatu iri hose Debora karama ya gatatu Debora Mpabonimana Emerine karama ya gatatu Shimirimana Valeria karama ya gatatu uwo wese atwara atunganya cyangwa atanga n'impaka amafaranga yo gushyigikira abakorerwa ubushurashuzi cyangwa akaba ari mu batanga ayo mafaranga akaba abigira wenyine ubwiwe cyangwa akoresheje uwundi muntu ahanishwa umunyororo uva ku myaka ibiri gushyika ku myaka itanu n'ihadabu riva ku mafaranga ibihumbi ijana gushika ku mafaranga angahe nagira umuntu asubiriramo amahera abambye bavuga ngaha eh. ni kuvuga umuntu yakoze iyo cyaha gushika ku mafaranga angahe reka gushika ku mafaranga angahe hmm. cya dufata ku mafaranga inoti y'ibihumbi majana atatu na mirongo itanu ku bihumbi amajana atanu bihumbi majana atanu bihumbi majana atanu bihumbi majana atanu na dawe y'ibihumbi majana atanu mvireho mvireho mvireho mvireho mvireho ingo ingo kwanza wewe mufasoni ngo we ni umuzana asubira hariya ingo mutama wa gakoni hari inyuma aha mutama wa gakoni ngo mutani bagoye kayira na we mabukwe barakwiye batandatu ingego nyuma tonda umurongo hanyuma musubire muvuga ibyo abandi bavuze gushika ku bihumbi magana atanu banza uvuge izina gushika ku bihumbi magana atanu nitimura veniste mviramo nituye veniste barisubire ko jean genda ku mana beatrice kwizera imana chantal ndabarushimana ayisha nifasha pasikazi ikibazo mwacyumvise mwacyumvise hariyo abantu bamaze kuvuga ibintu byinshi ngaha ntimusubire mu byo bavuze bantu mukaba mwumvise ajya amafaranga bahagumye bavuga ntihagire umuntu yasubiramo ikibazo ni cya kindi cyenda gisubiremo basubiriremo habura inyenda muvana ngo yange ikibazo ntitwaje basubiriremo uwo wese atwara atunganya cyangwa atanga n'impaka amafaranga yo gushyigikira abakorerwa ubushurashuzi cyangwa akaba arimo batanga ayo mafaranga akabigira we n’ubwiwe ubwiwe cyangwa akoresheje uwundi muntu ahanishwa umunyururu uva ku myaka ibiri gushyika ku myaka itanu n'ihadabu riva ku mafaranga ibihumbi ijana gushika ku mafaranga angahe ni kuva ku bihumbi ijana gushika ku mafaranga angahe umuriyoni ibihumbi majana abiri na mirongo itanu umuriyoni umuriyoni umuriyoni n'ibihumbi amajana abiri umumiliyoni barushe guhere barushe guhere ni kuva ku bihumbi ibihumbi ijana gushika ku mafaranga umuriyoni muntu utavuze umumiliyoni ngira ngo sindakubona indwara janinde mutanu ubuze amajana abiri na mirongo itanu ubuze abiri n'itanu duhagararanye mviramo mutama kandi hari abantu benshi babivuzayo mviramo aha ah, ntazi ibyo eh, mfise mm. ibyo nsigaranye nibyo ntanga none wagira utange ibitaro toriyo bido n'amasabune atatu n'amasabune atatu genda hajya toriyo bido n'amasabune atatu mhm. jahari mwe bahizo base ugiye genda hajya wavuhigani ku ikigwayo rero ikigwayo ikigwayo ikigwayo ikigwayo umviriza oya oya sa iyi ndayiha umuntu aza gutwara iradiyo nico nagira ndabereke yuko atakindi gisigaye nico nagira shiraha shirako niyo radiyo nayo mapire niyo sabuni singomba induru kungumura byose tuse tuse kungumura byose ngaho ntihagire ikintu na kimwe gisigara shyira hano shyiramo amapire mvireho mvireho ngira mwamamaze ntondekesha abafite ubushimwe eh, igigwayo igigwayo igigwayo igigwayo vayo eh, igigwa inyuma ntondekesha abafite ubushimwe mukama ukigora egera inyuma ngira ntondekesha abafite ubushimwe nibananigwa nca ntora muri mwebwe eee agira haryohe vensa ngwa hano n'agashimwe kawe vensa igigwa inyuma igigwa inyuma igigwa aha tonda aha n'agashimwe kawe vensa eriya eriya eh, ingo ngaha fesitine sara ingo sara sara yaje emanuel ah, ah, ah, edimo edimo edimo edimo edimo ariho tonda aha edimo hanyuma marie roza hanyuma jackson hanyuma roza ingoro mm, hanyuma edi edi tora ku murongo umwe oya icyo gitenge ifate mu ntoki ifate mu ntoki n'igicafu fate mu ntoki edi yaje emerine tondaho love serafina lewis jean claude jean claude Silas safari everine mhm. safari everine stefaniya ngo natonde ngaho iruhande yawe wituse mutondekeshe ngaho hanyuma veniste mhm. veniste beatrice beatrice beatrice shantare shantare hanyuma pasikaziya ah, usanga umugisha uri aha eh, nyine usanga umugisha uri ngaha <laughs> nuko rero shengero ry'imana tuse hagara hari inyuma hajya igituma twabatondekesha icuku dusigaranye iyo radiyo amasabune nyambara atandatu n'ibido mbe iyo radiyo ko ntayibona ni radiyo ni ukuvuga rero yuko iki kibazo duhera kuri mwebwe muvise ubushimo munaniwe nshya muri mwebwe bimwe mwamye mwivugisha ngo iminsi mirongo itatu mwese iminsi mirongo itatu ahandi birimo ni ukuvuga unaniwe bayi unaniwe bayi unaniwe bayi urumva twabatondekesheje uko mwagiye murakurikirana kubera iki twansa akarenganyo kujya mwagiye murakurikirana ku kibazo cya mbere sibyo eh. twumvikanye eh, abandi igigwa inyuma rero amaraso kirakora <laughs> inyuma Eh, mama baje biyita ngo n'abadiyakoni ngo mama bafise amashengero eh, ngo twebwe batwise ngo turabapagane isengere mu isabire n'ibisengere bonyine n'ibisengere bonyine mwarangije aha mudiyakoni eh. wasizwe amavuta n'uhoraho ishengero rikoranye mm. bubike ku biganza eh, rero dawe waremye abantu bo ngaho ya gatatu turasabye ngo kino kibazo bagitore amen maze yogorora urupapuro agira ababaza ikibazo ibitima ngo gi tekane ngira ngo mwabyumvise mbisa mbisa mbisa ntihagire umuntu asubira kuvuga icyo undi yavuze hanyuma aba bakananigwa cy'abatora muri mwebwe barushe guhere ikibazo cya nyuma uwubatse ahebye uwo bubakanye mu kiringo kitarenga amezi abiri atamva ihambaye afise ku gushaka kwiwe kandi yanse kumubungabunga no kumufasha nk'uko abubakanye babitegekwa n'ingingo ziri mu gitabo cy'amategeko agenga ingo n'abantu ahanishwa umunyororo ungana gute ububatse ahevye uwo bubakanye mu kiringo kitarenze amezi abiri atamvu ihambaye afise ku gushaka kwiwe kandi yanse kumubungabunga no kumufasha nk'uko abubakanye babitegekwa n'ingingo ziri mu gitabo cy'amategeko agenga ingo n'abantu ahanishwa umunyororo ungana gute ahanishwa ahanisha umunyororo ungana gute umunyororo w'amezi atatu bayi n'agashimwe kawe itahire gatware mutama ahanishwa umunyororo w'amezi atanu bayi n'agashimwe kawe ahanishwa n'umuronyororo w'amezi ane bayi n'agashimwe kawe uca ugenda wumva bayi urindira iki ngaha ahanishwa umunyororo wo guherayo bayi ahanishwa umunyororo imyaka igihumbi bayi bayi ahanishwa umunyororo w'amezi atandatu bayi ahanishwa umunyororo w'imyaka itanu bayi bari bayivutse ahanishwa umunyororo ahanishwa umunyororo w'imyaka w'umwaka bayi ahanishwa umunyororo w'ukwezi kumwe bayi ahanishwa umunyororo w'imyaka ibiri bayi ahanishwa umunyororo w'amezi umunani bayi ahanishwa umunyororo w'imyaka icumi bayi ahanishwa umunyororo w'imyaka itatu bayi ahanishwa umunyororo w'amezi majana atatu bayi ahanishwa umunyororo w'imyaka ine bayi ahanishwa umunyororo w'imyaka cumi bayi duhere intoki ahanishwa umunyororo w'imyaka cumi bayi bari bayivuze ah. ah. ah. ahanishwa umunyororo w'imyaka cumi n'itanu ahanishwa impanuro zivuye mu muryango oh, reka ibyo nibyo twanze kuva kera ahanishwa umunyororo w'imyaka itanu bayi penisenka bayi umunyororo w'amezi abiri ikibazo aragitoye ikibazo aragitoye ikibazo aragitoye ahanishwa umunyororo w'amezi abiri ikibazo aragitoye ikibazo aragitoye ikibazo aragitoye witwa nde ngendakumana beatrice beatrice umva umerewe gute abantu benshi bari imbere yawe ntibari wiyumviriye ko gutera amezi abiri ntabyiyumviriye ko ari amezi abiri eh? Eh, wabyumviriye gute bishima byinshi ijya biganira kubivuga yewe ubwiye ko iradiyo isanganiro isanganiro ndayishimiye cyane itugendera igihe cyose eh, wari waronse ko bwa mbere nari naronse ibido n'amasabune atatu eh, none ubu naho anyongeye iradiyo n'amasabune n'ibido eh, ni ukuri ndashimye kubona mutugendera murakora muraza ego igihe abakozi rero bakaba ari hano duce dusozerera kino kiganiro barushe guhere tukaba hano isite ya karurama ya gatatu ni kumutumba na zone Cibitoke muri komune Rugombo intara ya Cibitoke dushimire eh, me tuseme itebutsi nari ku imana rwadufasha mwinga bw'ivyuma dushimire kandi Jackson bahati nisho gisanganiro mu Cibitoke barene Havyarimana na Ernest Pablo wajiwabo tukaba turasezeye banyakarurama bayi bayi cari gikino barushe nguhere utegurirwa na radio isanganiro barushe nguhere barushe nguhere